lāsīte un okeāns. Parasti mūsu izpratni par drošību saistīta ar sasniegumiem vai īpašumiem fiziskajā plānā. Taču no īpašumiem un sasniegumiem pastāvīgi drošības izjūta nekad nespējas rasties. Tas nav iespējams. Pats savienoto valstu prezidents, kurš ieņem augstāko stāvokli, sabiedrībā jebkurā brīdī var tikt notraukts līdzīgi trīsošai lapai. Drošība rodas tikai tad, kad esam radījuši nezūdošu vienotības saikni ar mūsu dvēseli. Ja vēlamies kļūt vienoti ar savu dvēseli, mums vienmēr jātiecas apzināties savu pirmavotu, mūžīgo mieru, gaismu un sajūsmu. Ja mūsu pirmavots ir dievišķs, mūžīgs un neierobežots, kā varam justies nedroši? Cilvēks ir nedrošs, ja jūt, ka apkārt ir tums. Naktī jūs baidāties, jo nav gaismas. Vienmēr jāapzinās, ka esamība ir mūsos un visapkārt mums ir pati gaisma, un šī gaisma ir nemirstīga. Jebkas īstens, dievišķi īstens, ir nemirstīgs. Realitāte mūsos ir dievišķa un mūžīga. Ja mūsu iekšienē ir kaut kas mūžīgs, kas domā un rūpējas par mums, kā varam justies nedroši? Ja vienmēr apzināsieties, ka nākat no pirma vota, ka nākat no gaismas un sajūsmas, un jūsu galamērķis ir atgriezties gaismā un sajūsmā, nebūs nedrošības. Kamēr mazā lāsīte turēsies pie savas individualitātes un norobežotības, tā būs nedroša, okeāna viļņi un bangas to biedēs līdz nāvei. Ko līdz mazā lāsīte apzināti ieplūdīs okeānā, tā kļūs par to. Nekas to vairs nebiedēs. Aiz pateiktā un aiz prāta mirdzošā gaismas upē ienirst mana sirds. Šodien tūkstošiem durvju, kas bija mūžīgi slēgtas, atveras plaši.